Bagaur, gaur, lekuonaren erranak gurera ekarriko ditugu, azken garaiotan Xabi López, gitar jole eta musikariarekin, proiektu bat eh, baitarama. Martxoaren amaika untan, guztira luntan eskeniko duenaz, baita bere ibilbida ere mintzatu zaigu, eta hartara, kantuzkantu kantu emankizunaren pasarte bat entzutea proposatzen dizuet. Hoiana Lekuna eta Xabi Lopezekin mintzatu baikara, eta esapen batean, oian alekuonak kontatu digu, nola sartu zen musika gintzan. Julen lekuonaren alaba, entzungo ditugu bada bere adirazpenak. Bai, bueno, ezi bainoan, e, bai, e, inguruan izan izan dugu beti etxean, ez da? Aitarekin, ba, ba, bai, askotan, e, ez dakit nola esan, etxean, e, berantzako musika oso gauza naturala zan, eta ordun etxean noiz nahi e, txistuka egoten zan, gainean ikustut berantzako mm, ba, inkonstientea zela. Ez zela ez da konturatzen ere askotan, ez? Ateatzen zela ba, berez. Eta bai guk hori jaso izan genuen, edo pentsa ba, ontziak garbitzen egon etxean, eta ba, zerbait, e, eh, eo zer gauza, e, zerbait doinuren batekin hasi, eta atiak askotan atzetik bigarna hotz bat itxen, improvisatzen, edo bai, bai, mm. oso, oso hori edo, bueno, pues askotan noski baita ere telebistan baita ere, ba, ezakit publizidadearen iragarkiren batek ba, doinu itxaskoroitako batek botatzen bazun, ba, arek ere bigarren doinu matatera, atera, ez? E, doinuari eta, bueno, bai, Jolasean, ginen. Bai, bai, jolasean, bai, asko. Eta bai. ze urteekin hasi zinen jada kantarisa izan nahi zen duela batzen bai. eta holtza gainera igotzen, noiz izan zen zen duen aldia. <laughs> Xabiko iratzen ditola ziarka. <laughs> ba, eskeetzen nola izan. E, Nik konturatu orduko E, estenatoki batean nengoen, ez dakit nola esan, ez zan nik hartu, hasieran hartu nuen erabakia, ez? E, kantatzearena, hori beranduago eritsi zan. Zeren beti mm. egon behar du momenturen bat, non erabakitzen duzun, ea eszenatoki gainean egon nahi duzun edo ez. Mhm. E, baina ez, hasieran etzan horrela izan, eta gainera, mm, benoia da, pues, noizean behin, aitak ba, famili, familian beti, eh? famili giroan eh, ba, egiten bat kanturen bat, ba, norbait ezkondu zela, edo horrelako eh, ospakizunetarako, ba, ba, ba, hor askotan berarekin aritzen nintzen, ez? Baina, karo, hori familia aurrean da, <laughs> ez da, estenatoki bat. Eta, bai, izan dena aitaren eriotzarekin etorri zan, bai. Mm-hmm. Ze berak hil baino lehen, em, bueno, pues, bazeukan buruan eh, diska bat atzeratzearena, zeren, bueno, pos, kantu e, berri asko eginak zituen e, pos, denborarekin, eta, bueno, bazeukan e, gogo hori, ez? Eta bai, ja, gainera proiektuan martxan jarri zuen, eta zituen horrelako erabaki batzuk hartuak, ez da, ze estudioa joko zuen, adibidez, eta, bueno, horrelako kontuak. Eta, bueno, pos, bai, e, bera hil zanean, baguk hartu genuen proiektu hori eskutan, bai. Horrela ezagutu nuen Mikel Errazkin, e, arek eramaten zuen ondarribian bere e, estudioa, Irusta Records, gara hartan, eta aitak aurretik berarekin hitz egina zeukan, ba, bere diskaren proiektua beraz guk utzi zuen puntuan hartu genuen eta Mikelekin jarraitu genuen, bain ere anaia aritzek eta eta nik harengana jo genuen eta eta bueno, pues, e, haren eskutik e, izan zan gonbida, iritsizan gonbidapena, ez, e, abestearena. Et, mm. guatzen naiz hasieran bueno, diskan parte hartzea, pues, e, bai nahi genuen, ba, bueno, seme ala baginelako, guraitaren diskazelako, eta, bueno, pues, kanturen bat grabatu genuen horitzen naiz bat elkarrekin, eta, bueno, oso lotxatiak bilak, eta... <laughs> esperientzia oso polita izan zan, baina, beno, ba, e, potentea baita ere esan dezakegu, ez da? Ze, mm. bueno, posetzen demora askoa eta ilazala, eta eta gurs, proiektu guzti hori bukatu zenean horri iritsizan iritsiz Mikel Errazkinen gonbidapena. Bere taldean, gara hartan berak zaukan Mikel Errazkin eta HF taldea, bai. eta ea beste, bueno, bazekon abeslari bat, baino, bueno, bigar eh, abeslaria ere izango nintzateken, ez? Bestearekin batera. Eta hasiera nola, arraro begiratu nian. <laughs> Eta, baina, bueno, naiz eta respeto handia ematen zian, ez, eszenatokiaren asuntuak, eta ba, nolabaiteko grina ere hortzeuen, eta, eta atera zen. hasieran kostata, e, baina gero zeta gustorago eta eta bai momentu batean ni hasieran estenatokira igotzen izan pixkat e, ba ez dakitola Mm, ez nazazute begiratu mese ez lotxatuta, ez? E, bai, mundu bada. Eh, bai, bai, baina karo, kontra esan bada, ez? Ez bai. dena tokira, igotzen bazara, ba, bueno, ba, ez zinduzu eh, zure burua eskutatu kontra esan bada. Bai. Beraz, bai, momentu batan erabaki hori hartu nuen. egon nahi duzu, edo duzu egon nahi, ez dena toki baten gainean. Eta pentsatu nuen, venga, bai, aurrera, guazen. Zuzabi aldiz eskenatokian bazenuen menoitura eh, garairako eh, dagoeneko hainbat proiektutan eh, aritu izan baitzara, eta horietako bat eh, mitikoa guna beti mugan, ez, taldeko kide izan baitzinen. Bai, urte bat nago, mm -hmm. ezagutu baino lehen, ba, e, aritu ginen ondarribiko lagun batzu, ba, ba osatu genuen, zara beti mugan taldea. Eta, bueno, e, urte gutxi iran duzuen horrek, iru lau urte, bueno, mm, uste baino goza gehiagoen genituen. Ezan e, eh, oso askar pasatzen urte horiek eta ez ginen konturatu. Mhm. Mm, eta gero ja, pues, bai, pixka bat eh, izen hartu zuen, ero nik ez dakit. gertatzen da ez. E, amaitzen denean egitez mu bat, ba, gero ez dakit nolatan pues, jarraitzen duen horren e, ez dakit e, kanta gero jarraitzen zuten horren zuten, eta bueno, e, mantendu zen pixka bat gure inguruan eta mhm eta gero ja hortik aurre urte batzu gero esago, ba, topatu nintzen Mikelekin baita ere, bera ere ondarri bitarra. bueno, elkar ezagutu baino gehiago, ba, ez genuen eh, harreman e, ondirik. bueno, gero ja proiektu bat e, martxan jarri nenuen, e, eh, eta bere gana jo nuen, eta horra zizen ba, gure elkarlan, no? E, mhm. Eta eskerostik, ba, bere egitasmo guztitan, ba, parte hartu nuen. Mhm. Mikel Errazkinak elkartu zintuzteten? Bai, bere izan zen. Bai, bere izan Bai. E, nik berakin e, getarristan nintzen, bere HF taldean, eta orduan, lehen noianak kontatu den bezala, ba, gomidatu zuenean, ba, parte hartzera, ba, horrezagutu nuen. Mhm. Ba, iruditzen bazaizu, e, e, pieza bat, kantu bat entzungo dugu orain, e, zuzenean eskeniko e, diguzuena, e, aukerak eta bat egite askatu dizuet, etorri hain zin, <laughs> eta ez dakit nik e, autua nola egin duzu zeren arabera, e, Ba, beno, orain momentu honetan egia prestatzen, e, endaian egingo den e, badok amairu, e, kantaldia, bueno, hor parte dugulako, eta, bueno, aitaren e, abesti prestatu ditugu, mhm. Eta gaur, bueno, pose, eh, ona ekarrena izan ditugu. Eta gero, bestalde, ba, aritzen gara baita ere, kontzertuak ematen, eta bueno, pues gitarra hotz e, gure, bueno, gitarra eta hotza da gure proiektua eta bertxio batzuk egite ditugu eta hoitako bertxio pare bat ekarri nahi izan ditugu baita ere. Mhm. Ba, entzungo dugu lehenengo pieza Oaintzinako Euskal Herria kontatuko diguzu? Bai, e, eh, Oaintzinako Euskal Herria, bueno, hori berez Juan Mari Lekuna olerkari eta euskaltzainak idatzi zuen e, Julen Lekunaren aitaren, bueno, pues, Julen Lekunaren araia, beraz nere osaba, eta, mm, eta doinua herrikoia da. Eta, bueno, neri asko gustatzen zait, ze, bueno, pues itzaiten du, pues Euskal Herriari buruz noski, baina e, pues, nire osabak da, momentu horren batean zaukan burutazioari buruz, Eta pixka bat zela birbiltzeko esaten du, ba hori, oso herri zarra garela, gure arazoak baditugula, baina etorkizunari ez diogula zertan beldurrik izan beharrik. Eta mezu hori gustatzen zait ba aurrera Oh, aintzianako euskal erriga Oh, aintzianako euskal jasa gugan dugu senti, gure sustrai erroak zeinen nurruti. Aitzuloko gizona degu egun senti, harkaitz margo bertso izanik ederti, oi herri maitatik. Artzai bizitzez dipakezko barruti Errizar bat gerala pentsatu beti Errizar bat gerala pentsatu beti O oh, aintzinako Euskal Herriak antzinako euskal herria Orainaren ziztoak guretzat adutxar Onda mendiragoaz eri josugar Erdi bitxuri gaute bibaso hantzegar Gero gerra galduta amur eman behar Izkuntza zaigu zar Eskubideak kal arnasik ezin har Erritxiki izanak kalte hau dakar Erritxiki izanak kalte hau dakar oh, haintzinako Euskal Herria oh, haintzinako Euskal Herria Gero jaren nadarrak naiz ez egon urrez Zertan datorkiguna hartu beldurrez ezer ez dezakegu armaren indarrez, baina iraungo hau eskartu sukarrez, naiz guil beharrez, ta erillo dardarrez, gero estali Herri bat hiltzen ez zukain errez. Baina herri bat hiltzen ez dukain errez. Oh, haintzinaako euskal herrian. Oh, haintzinaako euskal herrian. Baiana Lekuona eta Xabi Lopezekin segituko dugu, e, kontatu diguze, eh, azken aldiontan proiektu batekin zabiltzatela, e, bertsioak dituzuela eskaintzen, e, nahiko ekletik, eklektikoa dena gainera, e, norantz begirako kantu horiek e, hautatzen dituzue? dituzu, eh? Ba, egia san, <laughs> asmoa da, Ba, goguak ematen digun aitia. <laughs> Kontzertu batetik bestea, aldatzen da? Kontzertu batetik beste, bueno, ez, kantu batzuk edo, zen jotengia, ze, hau polita da, ingo aldego hau, obesti gura, eta benetan, ba, gure muitzen gaituena da, ba, benetan, elkarrekin abestuta jotzeko plazerrak, beraz, mm. bueno, pues ez da... Bauri, bai zuzeneko proiektua da, ez dugu lan momentuz besterik buruan, eta eta gure asmoa da, jotzea, aritzea, abestea, eta disfrutatzea. Uhum. Orotariko artistak eta estilo ezberdinak ere, hartzen dituzte? Ba, inez, e, eh, ba, hartzen ditugu, bueno, de, eh, eh, ba, ero, Amerika, ber, e, zugu ba... dituzu, hobeto titulak eta izenak nire, ez du <laughs> ba begira, ez dakit, aber, eh, ba, besti frantzesak, eta bosan bat ere badaukagu, pop estilokoak ere, e, eh, irurugei eta iruita marra markadakoak, jazz estilokoak ere bai, e, eta bueno, gutxura bera, euskal bestiak ere egiten ditugu, e, aitaren batzuk, eta eta beste autore batzuenak ere bai, posre, laboa, dibidez, hartzen dugu tartean, edo, bueno, amurizaren mendian gora, hori kantu hori zugarri gustatzen <laughs> zait. E, eta bueno, bai, pixkatu gustu laburtu dugula, esaten deuna gutxu, e, mhm. jotzen deuna, ezta? Bai, mhm. bai. Eta, e, zuen berri izateko balda biderik, diote, entzuleren batek agian e, e, gaurko solasaldiaren ondoren eta zuek, e, zuen e, prestazioa entzunda ere e, interesa izango balu, bere herrira ekartzea, edo e, zuen gana jotzeko bada Eh, modurik? Ba, momentu enten, ba, ez. <laughs> Xabire parrez ari da. E, ez, esate izut, egia esan, biok eh, hainbeste eh, gauzetan gaude sartuta, mm. hau dela gure kutxun placer txiki hau, eh, eta bueno, pues, naiz eta Xabik esan duen bezala lan asko egin genuen eh, lengurtean, ze repertorioa mm, ordu terdi pasata, iaia bi ordu txora iristen da, beraz, hori hasiera batean pesatzeko lan handia egin genuen. Baina, bueno, pues, e, ba, momentu honetan, ez, ez daukagorla zer esneute web horri bat, edo horrelako zera kontaktu zera bat ni proposatuko nukeen, norbaitek interesa izango balu irrati ontara deitzea ah, eta noski eta irrata deitu eta eta zuen bitartez agian ondo mm. baderitzuzu ba noski baiez deitzea eta zuekin eh, harremanetan eh, jarriko ditut entzule den bat <laughs> interesa izango balu eta bestela ere ba gogoratuko dugu ere endaian izango zaretela eta momentu ederra izango dela zuen deskubritzeko ere eskenatoki gainean martxoaren 11 eh, hori eh, da izango zarete Elizan. Bai, Elizan izango da kontzertua. Bai. iluntzeko bederatzietan. Uh -huh. Tazuekin, e, eh, iru soinu, aire pantxoak pantsoak ajeg eta herri-zerri ere izango dira. Lantalde, laguntalde ederra, bilduko bai. zaretena. Pentsa ere interesgarri izango dela ez, hartu emanetarako, elkarrezagutzeko ere. Bai, eta gainera gurutzat ere e, forma, gauden formatoan eh, berria, de bai. Uh hain dituko baten bat horrela, baina lagunekin, baina claro, kasu honetan ez dituko ezagutzen, jende berria da, da bueno, interesgarria guretzat ere bai. Baitzorduarekin geratzen gara, eta azken kantu bat erentzun egun oski. Eskerrik asko. Zuei. Zuei, mila esker, plazerra. Ba. Agur, bai. Agur. Agur. Ba, ontar gara gaurkoan entzule, nire besterik ez hori bai esango dizuegu. Eoian alekuona eta sabi lobezekin izan dako sola saldia eta kantuzkanto emankizuna oroar entzun gai duzuela euskalirratiak puntu e Ba, izan nongi entzule, bihar arte, aio. 20 de abril de noventa te escriba. Tanto tiempo es normal. Pues es que estaba aquí solo. Me había puesto a recordar. Me entró la melancolía y te tenía que hablar. ¿Recuerdas aquella noche en la cabaña del turmo? Estos juntos. Hoy no queda casi nadie de los de antes y los que hay han de los de antes y los que hay han cambiado. Te mola me contestas Espero que mis palabras Desordenen tu conciencia Pues nada, chica Manaldiaren da transmisia Ta transmisia gertatzen bada Ni inork ez du pensatzen zenbat irauten duen. Giberetik doara, segitu behar dik Segitu behar Ni galtzeko ez dian, ne horren Ni ez du abidea eftatik jasine! Eta ikarra imitik, ez! Ube, ez ziur bidea eftatik, orain itorreuk inantxok. Belaztian egin liko baituk, buru ...Cultur Alea.